Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հարավարևելյան ուղությամբ կիրառել է ականանետ եւ հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետ։ Արցախի հանրապետության նախագահն ընդունել է Ամերիկայի հայ ավետարանական ինտերակցիան պատվիրակությանը։ Ադրբեջանն իր ռազմաքաղաքական ղեկավարությամբ անկանխատեսելի արկածախնդիր հակառակորդ է։ Եվրամիությունը սատարում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների ջանքերը։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 Ինչպես հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատասխան գործողությունների եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Մայիսի 25-ին Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունն Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Մարտակերտի շրջանի Սեյսուլան բնակավայրից դեպի արևմուտք։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացնելու են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Դաշտային օկնական Միխայիլ Օլարոն Մոլդովա եւ ԵԱՀԿ գնան անձնական օկնական Սայմոն Թիլերը Մեծ Բրիտանիա։ Արցախի հանրապետության իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 23-ին ընդունել է Ամերիկայի հայ ավետարանական ընկերակցության պատվիրակությանը կազմակերպության գործադիր տնորեն Զավեն Խանջյանի գլխավորությամբ։ Երկրի ղեկավարը գոհունակությամբ նշել է, որ Ամերիկայի հայ ավետարանական ընկերակցության հետ համագործակցությունը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա եւ արժեվորել նման ամուր կապերի պահպանումը նաեւ ապագայում։ Ինչպես լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնել է Զավեն Խանջյանը, հանդիպմանը քննարկվել են գազམ་ակերպության կողմից Արցախում տարբեր բարեգործական ծրագրերի իրականացման հետ կապված մի շարք հարցեր։ Հանդիպելով նախագահին գիմանանք թերատություններ ու ուտյուններ մեր դարած աշխատանքներու հadoop զեկուցումներ եւ նաեւ երկխոսությունը ամեն ինչի բարընչությամբ որ Արցախի հետ գարնչվի մենք հատկապես ուշադիր ենք Արցախի ապահովության եւ գաբավենք որ անպայմանորեն հարցագումներ պետք չգան մեզ արտընցնելու այդ ուղությամբ։ Մենք ամեն օր կանտրատարնանք այն վիճակին, որ գդիրե այստեղ եւ ոչ միայն գաղտնենք եւ գաշխատենք մեր հավաքական միջոցներով տեսնել թե այն բادرազմը, որ արիամբ շահվեցավ, նաեւ խաղաղությամբ կնքվի եւ այդ խիստ կարեւոր է մեր ժողովրդին համար։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովը մայիսի 24-ին դրական եզրակացությամբ երաշխավորել է ԼՂՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը հունիս ամսվա լիագումար նիստի օրակարգում ընդգրկելու համար։ Այսպիսով ավարտվել են նախորդ տարվա պետական բյուջեի կատարողականի նախնական քննարկումները, ինչի կապակցությամբ ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը երախտագիտություն է հայտնել падգամավորներին շահագրգիռ դիտարկումների եւ առաջադրած հարցերի համար։ Հանձնաժողովի օրակարգում արկա մյուս հարցը պետական գույքի մասնավորեցման 2010-ից 2012 թվականների ծրագրի կատարման մասին, 2016 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին ԼՂՀ օրենքի նախագիծն է, որը ներկայացրել է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Լևոն Գրիգորյանը։ Աշխատակազմի ղեկավարի խոսքով հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցման նոր ծրագիր չի ընդունվել, ծրագրում լրացումներ եւ փոփոխություններ չեն կատարվել։ Այս հաշվետվությունը եւս ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաշողովը դրական եզրակացությամբ առաջարկել է ընդգրկել ազգային ժողովի հերթական լիագումար նիստի օրակարգում։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է ազգային ժողովի մամլո ծառայությունը։ Արցախի առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանն այցելել է Լուսաբաց հասարակական կազմակերպության գրասենյակ։ Արցախի առողջապահության նախարարության մամլոյցարայության փոխանցմամբ նախարարը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել նրանց ստանալու որակյալ բուժօգնություն։ Գազམ་ակերպության անդամները հարցեր են ուղղել նախարարին, որոնք հիմնականում վերաբերում էին բուժօգնությունը պետական պատվերի շրջանակներում գազམ་ակերպմանը, իրականացված վիրահատությունների դիմաց կատարված վճարների փոխհատուցմանը։ Քննարկվել են նաև պետության կողմից տրվող անվճար դեղերի, մասնավորապես հիմնական դեղերի ցանկում ընդգրկված եւ դրանց փոխարինողների հետ կապված բազմաթիվ հարցեր։ Ցանկից դուրս անհրաժեշտ տեղամիջոցների պարագայում նախարարը հավաստիացրել է ներկաներին, որ կցուցաբերի անհատական մոտեցում եւ լուծում կտրվի խնդիրներին։ Նշենք, որ լուզաբաց հասարակական կազմակերպության անդամները տեսողական խնդիրներ ունեցողներն են։ Շուշին բարեկամական եւ համագործակցության հրճակագրեր ունի ստորագրած Ֆրանսիայի Բուրգլևալանս, Վիլյորբա եւ ԱՄՆ Լոս Անջելես քաղաքների հետ։ Շուշիի քաղաքապետ Արսվիկ Սարգսյանի հաղորդման արդեն երկու անգամ Արցախ է ժամանել Վիլյորբայի քաղաքապետ Ժան-Պոլ Բրետի գլխավորած պատվիրակությունը, որի անդամները ցանկություն են հայտնել աջակցել Շուշիում մշակութային ոլորտի զարգացմանը։ Փոխայցելության հրավեր ունենք Բուրգ-Լևալանսի քաղաքապետ Մարլեն Մուրիենից եւ պատրաստվում ենք դեկտեմբերին մասնակցել այդ քաղաքում անցկացվելիք Սուրբ Ծննդյան միջոցառմանը։ Ծրագրով նախատեսված է նաեւ մեր պատվիրակության կողմից Շուշիի պատմամշակութային կոթողների մասին ցուցահանդես կազմակերպել, նշել է Արծվիկ Սարգսյանը։ Շահումյանի շրջանի Նոր Բրաջուրում այսօր բնակվում ու տնտեսություն են ստեղծել այն մարդիկ, ովքեր սկզբից եւե չուսահատվեցին դժվարություններից։ Բելալալայանի ռեպորտաժը 1998-ին վերաբնակեցման հիմքերը դրած նոր բրաջուրի բնակչությունն արդեն հասնում է 240-ի։ Համանքի զարգացման հիմնական գործոնը զբաղվածությունն է։ Գրեթե բոլորը աշխատանք ունեն կամ զբաղված են սեփական տնտեսությամբ։ Գյուղում ամենամեծ տնտեսությունը երիտասարդ ընտանիքի հայր Դավիթինն է։ Տարիներ առաջ աշխատանքի բերումով հայտնվել էր Խարվաճարում, իսկ աշխատանք ավարտելուց հետո հասկացել է, որ այստեղից հեռանալը դժվար է։ Ծնվել եմ Բյուրեղավանում, բայց Շահումյանցու եւ Գետաշենցու որդի եմ, հայրս Շահումյանցի է, մայրս Գետաշենցի։ 98 թվականին զորացրվելուց հետո եկել եմ Խարվաճար, այստեղ որպես շինարար։ Մի երկու տարի ոչ շինարարություն արեցի, ես հողը ջուրը տեսա, ասի, ստեյց հեռանալ հանցագործությունը Իր կյանքի ամենակարևոր որոշումը Դավիթ ամենից առաջ կայացրել է հայրենասիրական մաղումներով, որի մասին խոսում է առանց պաթոսի ու ասացին առանց գույներ հաղորդելու։ Ավել լավ է այս տարածքում հիմնավորվենք, արմատներ խրենք, ապրենք, աշխատենք։ Տարածքը գթարատ տարածք է, եթե դե հոգի դնես, ինքը փոխհատուցում է։ Սա հենց այնպես միայն մտքեր չեն, որ Արցախի հյուսիսի հողերը բարեբեր են, մշակողին տասնապատիկ հատուցող Դավիթ Հապացուցում է իր աշխատանքի արդյունքով։ Ես օրինակ հողով եմ զբաղվում, այգի եմ գցել, անասուն ենք պահում։ Զգում եմ էլ եկամուտ տալիս, օրինակ Հայաստանում այդ պայմանները չկար։ Իսկ մերս բնությունը շռայլ է։ Խոշոր ու մանր եղջերավոր անասուն ձիեր, խոզեր, ընտանի թրջուններ, մեղվի փեթակներ, ձկներ, մրգատու այգի սա Դավիթի տնտեսությունն է, որը երիտասարդ ընտանիքի հայրը մեծացնելու նպատակներուն միայն թե օգնող ձեռք ունենա։ Ես հիմա որ մենակ եմ papan հետս չի, առաջ մի 30 կով ունենք, մի 25 ձի ունենք, խոզեր էր, ոչխարներ։ Հիմա ամեն ինչից ունենք մի քիչ քչացրել եմ մենակ եմ։ Առողջական խնդիրներ կա հայրս բուժում։ Երբ որ վերադառնա, նորից ես հեռանկարներ կա, որ պետքա շատացնենք։ Տնամերձում էլ արդեն բոլոր աշխատանքները կատարված են, որոշ հողահանտակներից առաջին բերքն արդեն հավաքել է։ Սոխն ենք ցանել, կարտոֆիլն ենք ցանել, եգիպտացորեն է։ Խոսելով ազատագրված տարածքների ճակատագրի ու վերջերս անընդհատ քննարկվող հողերի վերադարձի թեմայի մասին, հայրենիքը շնացնող երիտասարդը մտքի ծերով էլ չի անցկացնում, որ մի օր ստիփած կլինի լքել պատմական հողերը այս տարածքները աշխարհակահական առումով նույնիսկ պետք է մեծան, էլի փոքրանալը դա անհնար է։ Դա նույնիսկ եթե մենք մի կողմ Ադրբեջանի մի կողմ այդ գերտերությունների շահերից չի բխում, որ այս քրիստոնյա սեպը, մահմեդական, մանավանդ այս պանթուրքիզմի խնդիրը կա, նորից Թուրքիան գլուխաբարձն։ Նույնիսկ իրանց ձեռնատու չի, որ փոքրացնեն տարածքը տան։ Բելլալալայան այսօր Քաշաթաղի շրջանի Հերիկի համանքի դպրոցը 2016-17 ուսումնական տարին սկսել եւ ավարտում է նորակառույց շենքում։ Գրթօջախի խնդիրների ու ձեռքբերումների մասին Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Նորակառույց դպրոցական շենք տեղափոխվելուց հետո գրթօջախը կրում է Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի անունը։ Դպրոցի տնօրեն Սամվել Պիլափյանի խոսքով 2016 թվականին կառուցվեց նոր դպրոց լավի հարմարություններով իր համակարգչային սենյակով։ Այս պայն ունենք 17 աշակերտ, բայց աճելու տեղ կա, որովհետև մեզ մոտ բազմազավակ ընտանիքներ են, մեկը 8 երեխա, 7, 6, 10 ընտանիքից 4-5-ը բազմազավակ են։ Այնպես որ աճը կա։ Իսկ դպրոցը քանի աշակերտի համար է նախատեսվել։ 80-ից 100։ Նաև այդ հանգամանքն է, որ բնակիչներին վաղվա օրվա հանդեպ հույս ու հավատ է ներշնչում, ասում են նա։ Եթե կառուցել են 100 տեղանոց դպրոց, ուրեմն անպայման գյուղը ծաղկելու, շենանալու է։ Հակառակ դեպքում կառավարությունն այդքան գումարներ չեր ծախսի մի հերավոր գյուղում ժամանակակից մեծ ու հարմարավետ դպրոց կառուցելու համար նախատեսում են նոր տներ կառուցել, բնակիչներ ընդունել, դե պարզապես այդ գործընթացը մի քիչ դժվար է ընթանում, բայց հույս ունենք, որ կգան։ Դպրոցի միակ խնդիրը տնորենի խոսքով մասնագետ ուսուցիչների պակասն է։ Դասավանդող 9 ուսուցչից միայն երկուսն է մասնագետ։ Մյուսներն ուսանողներ են, որ սովորում են Արցախի պետական համալսարանում։ Հարցին թե արդյոք չեն պատրաստվում ուսումն ավարտելուց հետո մնալ գյուղում եւ աշխատել դպրոցում, Սամվել Պիլափյանն ասաց. Կողքի գյուղերից են իրենք, մեր գյուղից չեն, բայց հուսանք որ կպահենք իրենց այդ կամուսնացնենք կպահենք։ Իսկ դասագրքեր ամբողջությամբ ապահովված են։ Եվ համակարգիչներով համակարգիչներով ապահովված են, ամենը մեկ շաբաթ է դնում նաև համացանցը կմիացնեն, այնպես որ սպորտահալիճ ունի։ Այո, վերջերս նույնիսկ մեզ նվեր են ուղարկի ճիշտ առաջին դպրոց չի ասել, մոտ ժամանակից կգա սեղանի թենիս, ունեն գնդակներ, մարզագույքը ճիշտ է, լիարժեք չի, բայց կա։ Իսկ աշակերտների առաջադիմությունից ինչ կասեք։ Առաջադիմությունը ոչ չի։ Օրինակ անցած տարի մենք ունեցել ենք երկու գերա գերազանցիկ այս տարի հավանականը 3-ը լինեն, տեսնենք։ Այսպիսի լուսավոր տպավորություն է թողնում Հերիկի դպրոցը։ Լուսավոր, ինչպես իր անվանակիր հերոսի Ռոբերտ Աբաջյանի հիշատակն է։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Միջազգային լրահոսից ԱՄՆ կոնգրեսի անդամ Թեդ Պոն Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին անվանել է բռնապետ ու դատապարտել մայիսի 16-ին Վաշինգտոնում խաղաղ ցուցարարների վրա Էրդողանի թիկնապահների հարձակումը։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը կարծես մարդու իրավունքների կոշտ ոտնահարումները իր հետ վերել է այստեղ, Վաշինգտոն, հայտնել է Բոնդ կոնգրեսում իր ելույթի ժամանակ։ Նրա խոսքով երկար տարիներ Էրդողանը հարձակվել է Թուրքիայի ժողովրդավարական կառույցների վրա, խախտելով իրավունքի գերակայությունն ու քաղաքացիական ազատությունները։ Ղարաբաղյան հիմնահարցը չունի ռազմական լուծում, եւ Եվրոպական միությունը լիովին սատարում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների ջանքերը։ Այդ մասին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Եվրոպական հանձնաշահովի փոխնախագահ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Անցած տարվա օգոստոսի 20-ին ահաբեկչության իրականացման նպատակով զենք զինամթերքի եւ պայթուցիկ նյութերի անօրինական ձեռքբերման ու պահպանման դեպի Հայաստան ռուսական գազատարի պայթեցման փորձի մեջ մեղադրվող 7 քաղաքացու Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը մեղավոր է ճանաչել։ Նրանք դատապարտվել են 2-ից մինչև 14 տարվա ազատազրկման։ Խմբի նախապատրաստական աշխատանքներին տեղյակ է եղել նաև ոստիկանության մի աշխատակից, ով թաքցրել է հանցագործությունը։ Նշենք, որ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը կանխել էր երկրի տարածքում գազամուղի պայթեցման փորձն այն հատվածում, որով բնական գազը մատակարարվում է Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստան։ Հատուկ ծառայությունից հայտնել էին, որ ձերբակալվածները պատրաստում էին Սագուրամու գյուղի մոտակայքում իրականացնել գազամուղի բաց հատվածի պայթեցում։ Մարզասերների համար Կիրիշիում տեղի ունեցավ աշխարհի պատանի աստղեր շախմատի միջազգային մրցաշարի 6-րդ տուրը։ Բոլոր պարտիաներն ունեցան հաղթական ավարտ։ Կենտրոնական պարտիայում առաջատարներից երկուսը Արամ Հակոբյանը եւ Սերգեյ Լոբանովը մրցում էին միմյանց դեմ։ Լարված ընթացք ունեցած պարտիայում Արամ Հակոբյանը հաղթեց իր մրցակցին։ Տուրում հաղթանակներ տոնեցին նաև Կիրիլ Շուբինը, Կասենտոր Ֆրեդրիկը եւ Լամպրոս Գյանոուլակիսը։ Խաղացված 6 տուրից հետո Արամ Հակոբյանը եւ Կիրիլ Շևչենկոն վաստակել են 4.5-ական միավոր եւ կիսում են 1-ից 2-րդ հորիզոնականները։ Մայիսի 13-ից 22-ը Հայաստանի Կատովիցե քաղաքում անցկացված Եվրոպայի առաջնությունում հայ բազմամարտիկները 1 ոսկե 4 արծաթե եւ 1 բրոնզե մեդալ են նվաճել։ Հայաստանի հավաքականը ներկայացնում էր 10 մարսիկ։ Հայաստանի բազմամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Արսեն Գաբրիելյանը հայտնել է, որ այժմ մեր բազմամարտիկները կպատրաստվեն սեպտեմբերի 2-ից 11-ը Բուդապեշտում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առավելապես առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 9-ից 13, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան, տաքություն։